Մարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղից, ռեպորտաժ Քաշաթաղի շրջանի Միջնավան քաղաքից։ Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձորը շրջանի գեղատեսիլ գյուղերից է։ Մեր զրույցը Իշխանաձորի բնակիչ Արմեն Նալբանդյանի հետ սկսեցինք գյուղի աշխարհագրական դիրքից։ Գյուղը հիմնադրվել է 1998 թվականի դեկտեմբերից։ Գյուղը գտնվում Մակարի կետի աջ եւ ձախ ափերին վարչական տարածքը ողողում է Հակարի գետով եւ Թոմասար կոչվող տարածաշրջանով։ Գյուղում ներկայումս կա 65 ընտանիք, մոտ 250 շունչ։ Իշխանաձորի կրթօջախը կառուցվել է 2000 թվականին։ Այն կրում է հայ մեծ բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի անունը։ Դպրոց թողարկել է շրջանավարտներ, ովքեր իրենց ուսումը շարունակում են Հայաստանի Հանրապետության Արցախի տարբեր բուհերում։ Անկամ շատ շրջանավարտներ հրավերներ են ստացել արտասահմանյան տարբեր երկրների բուհերից ուսումն այնտեղ շարունակելու համար։ Այս տարի նոր ուսումնականի զանգը դպրոց կհրավիրի 50 աշակերտի։ Ունենք դպրոց 2000 թվականից, միջնակարգ դպրոց Հովանես Թումանյանի անվան։ Տվել ենք արդեն բավականին շրջանավարտներ, որոնք այսօր սովորում են թե Արցախի, թե Երևանի պետական բուհերում եւ լավ ցուցանիշներով հիմա արդեն առաջարկներ կան արտասահման եւ այլ երկրներ տարածաշրջանի։ Ունենք 50 աշակերտ, առաջին դասարան կհաճախեն 8 աշակերտ։ Երեխաները պատրաստվում են ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես մեծ ոգևորում խանդավառությամբ, մեծ խանդավառությամբ, որպեսզի հաճախեն դպրոց։ Դպրոցը հիմնականում ապահովված է մասնագետներով։ Ունենք երկու առարկայի մասնագետների կարիք, բայց դրանք ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում կլուծվեն մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա առարկաներ։ Ճիշտ է, տեղի մասնագետները կարողանում են ապահովել այդ բացը, բայց ցանկալի կլներ, որ այդ առարկաները դասավանդվեն մասնագետների կողմից, որպեսզի ունենանք որակյալ առաջադիմություն։ Լուղացիների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերից ստացած բերքի վաճառքը միշտ դժվարությունների առաջ է կանգնեցրել իշխանաձորցիներին, սակայն արդեն 2 տարի է ինչ հարցը դրական լուծում է ստացել։ Արցախ ֆրուտ ժամանակապահ պատասխանատվությամբ աշխատակիցները այս օրերին հաճախ են լինում գյուղում եւ հարմար գներով գյուղացիներից գնում են գյուղ մթերքը։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ, անասնապահությամբ։ Հիմա, ինչպես գիտեք, Բանջարաբոստանային կուլտուրաների հավաք է գնում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Արցախ ֆրուտին, որ կարողանում է կազմակերպել բնակիչների բերքահավաքի սպառումը, որովհետև խնդիրներ բավականին ծագում են եւ կարողանում են լուծել տեղում, թե ֆինանսապես, թե տեխնիկապես։ Օրեցօր ավելանում է բնակիչների թիվը։ Նոր բնակարանների շինությունը խթան է հանդիսանում, որ เป զի իրականացվի վերաբնակեցման գործընթացը։ Այսպես օրինակ, Սիրահայ 10 ընտանիքների համար կառուցված բնակարանները նոր շուք են հաղորդել գյուղին։ Ճիշտ է, թեև Սիրահայ մեր հայրենակիցների համար նոր տեղանքին հարմարվելը դժվար է, սակայն շատ շուտ են նրանք ընտելացել գյուղին։ Իշխանաձորը դեռևս չլուծված հարցեր շատ ունի։ Վերջնական լուծում չի ստացել ջրի հետ կապված հիմնախնդիրը։ Գազիֆիկացման մասին դեռ վաղ է խոսելա, սակայն սրանք լուծվող հարցեր են բարձր տեմպով կատարվում է վերաբնակեցման գործընթացը, կատարվում է բնակարանային շինություն, ունենք 11 նորակառույց բնակարան, առանձնատներ, ունենք 10 բնակարանանոց սիրիահայերի համար նախատեսված շենք, ունենք արդեն սիրիահայ վերաբնակիչներ, որոնք հարմարվել են, կարելի ասել, ադապտացվել են տեղի քյուղը հիմնականում հարցերը լուծում են։ Ամբողջ տարածաշրջանում ճանապարհներն են, որ ներ Ներկայումս կառուցում են հիմնական պրոբլեմատիկ հարցերից մեկը դա է, որ դեպի շրջկենտրոն կապող, դեպի Գորիս կապան գնացող ճանապարհները անմխտար վիճակում են։ Փարքաստո հիմա Արցախողին կարողանում է վերանորոգման աշխատանքներ կատարել Բերձորից դեպի հարավային թևի գյուղերը եւ շատ կարճ ժամանակում ինձ թվում է կհասցնեն վերանորոգել բարեկարգել փողոցները։ Խմելու ջուրը հիմնականում օգտվում է բնակչությունը ջրհորներից։ Ցանկալի կլիներ, որ լիներ ջրեր, գոնե արտեզյան ջրեր, որովհետև ջրհորների ջրերի սանիտարահիգենիկ վիճակը այնքան էլ բարենպաստ չէ առողջության համար։ Տեսնենք հետագայում միգուցե կառավարությունը միջոցներ կտրամադրի այդ խնդիրները եւս լուծել։ Գասիֆիկացման համար դեռևս երևի թե վաղ է խոսել։ Ինչպես գիտենք, պետությունը միջոցները վանդերս շատ սուղ վիճակում է։ Շինանյութի հատկացում կլինի ոչ միայն Իշխանաձորի, այլև բոլոր համայնքներին, կառավարության կողմից կկառուցվեն նաև 27 առանձնատները, կառուցում է գեղեցիկ գյուղապետարան վարչական շենք, ունենք հիվանդանոց, բուժկետ։ Գյուղը իր տարածքային դիրքով շատ բարենպաստ տեղ է զբաղեցնում, գտնվում է Խաչմերուկում, որը նպաստում է գյուղի զարգացման համար։ Միակ խոչընդոտը ավելի արագ զարգացնելու համար երևի թե ճանապարհներն են։ Բուժկետում ունենք համապատասխան մասնագետներ, առաջի բուժօգնությունը մեր բուժքույրերի եւ բժշկու Հոլոսինե Սարգսյանի կողմից անմիջապես նույնիսկ ծնունդներ, ատամի հերացում, նույնիսկ բարդ վիճակում գտնվող հիվանդներն ու որ առաջ օգնություն օծի խայթոցներից, որ բարեբախտաբար մահվան դեպքեր չեն եղել։ Տարեկան ունենում ենք 8 ծնունդ, եթե 8 երեխա հաճախում է առաջին դասարան, 5 բազմազավակ ընտանիք ունենք, որ 6-7 երեխաներ ունեն։ Ծնելիությունը կարելի ասել լավ է։ Անկապարտեզի խնդիր ունեն նախադեպ բարեգործական տարիքի երեխաները շատ են, իհարկե դրա կարիքը կա, տարբեր բարեգործական կամ հասարակական հովանավորներ գալիս են, տեսնում են եւ իրենց աջակցություն են փորձում ցուցաբերել, որպեսզի այդ խնդիրը եւս լուծվի։ Բարեկամներ դուք լսեցիք հաղորդում Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղից։ եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս անգամ եկենք տեղափոխվենք Քաշաթաղի շրջանի Միջնավան քաղաք։ Միջնավանի դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արայիկ Բարսեղյանը տարիներ առաջ է Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխվել։ Աշխատանքային առաջին իսկ օրերից կարողացել է դպրոցականներին համոզել, որ սպորտը առողջության ամենահիմնական գրավականներից է։ Ուսուցչի տկնաջան աշխատանքի շնորհիվ դպրոցի սաները հաճախ են մասնակցում սպորտային տարբեր միջոցառումների եւ գրավում են առաջնային տեղեր։ Պետական աջակցության կարիք գրեթե ԼՂՀ բոլոր շրջաններն են զգում, այդ թվում եւ Միջնավանը, ասաց Արայիկ Բարսեղյանը։ Այսօր Միջնավանը մոտ 239 բնակիչ ունի։ Ճիշտ է, ոմանք ինչ որ պատճառներով դուրս դուրս են գալի, ներս են գալի։ Առաջխաղացում կանում է։ Մի փոքր ասենք, եթե ուշադրություն գրավնի, ասենք պետական աջակցությունից նկատի ունեն։ Մարդիկ հիմնականում զբաղված են հողագործությամբ, ճիշտ է քաղաք, հա, բայց քանի որ մենք ոչ ունենք գործարաններ, հիմնականը հողագործությամբ ենք զբաղված, ված չի, նորմալ է ժողովրդի ճակ, այսինքն մեզ աջակցում են, ասենք, սիրիտրային գալիս, ասենք, հիմնադրամը օգտվում են։ Եթե մի քիչ էլ ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն, իմ կարծիքով մոտակա մի քանի տաներ շատ լավանելու բոլորի վիճակը այս։ Աճի միտում կա, ջահել ընտանիքներ են գալիս, նորաստեղծ ընտանիքներ են գալիս, ընդ ամուսնանում են, արդեն հարսանիքներ են նշել մի քանի հատ, ծնունդ են նշել, ուզում ասեմ, մարդիկ ողջավորված են, չեն ուզում անգամ մի րոպե դուրս գանես հողից։ Քանի որ հողը մեր պապենական հողերն են, մենք ուզում ենք ամեն ձևով, ամեն ամենչով պահենք հողը, որպեսզի լինի մեր հողերը։ Մեր պապի երազանքը իրականացնենք։ Ինչպես է ապրում Քաշաթաղի շրջանի Միշնավան քաղաքը, ինչու են նվազում բնակիչների թիվը, ըստ Արայիկ Բարսեղյանի։ Այսօր մեր հիմնական հիմնախնդիրը ջուրն է, ջուրը կյանքը։ Ճիշտ կառավարությունը մեզ ներկայացրեց, որ պատրաստում են ջուրը քաշելու, խոստացել են, որ ջրով ապահովեն։ Եթե ջրով ապահովում են, կյանքը ավելի առատանելու, ավելի լավանելու, իսկ թվում ավելի շատ մարդիկ կան։ Մարդիկ շահգրգված են, որպեսզի մնան, ապրեն, կառուցեն, ստեղծեն։ Մի փոքր աջակցություն եւ ջրի հարցը լուծվելու է լրիվ իր տեղն է։ Դա կառավարության միջոցով այսօր մեր դուրս վերանորոգ որոշվում է մոտավոր 80-ից այս տարի լի ավելացել 6-7 դե կոնգրես չեմ ամ կարող ավելի շատ լինի առաջ դասանց դե է մեր մոտ եղել էր 10 աշակերտ առաջ է զրոներ են տենց ասում այս տարի 10 աշակերտ ունենք առաջի դասարան եւ մեր զրոները էլի այսօր համալրվում են մոտ մի 8-9 հոգի արդեն կա մասնակցի խնդիրներ չկան բոլորը բարձրագույն ավարտներ են մեր դպրոցում բոլորը անցել են վերապատրաստման փուլերը համապատասխան սերտիֆիկատներով աշխատում են մեր մոտ ուսուցիչ չկա որ վերապատրաստված չլինի սերտիֆիկատ չունենա այդ հարցում բարձր բարձր մակարդակի է դպրոցը։ Մանկապարտեզ չունի։ Մեր մոտ էլ այդ փուլը չենք հասել, քննարկման փուլում է։ Դե հիմա սպասում ենք քննարկման փուլը ավարտվի, միգուցե լավ նորություն ասեմ։ Իսկ այն հանգամանքը, որ դու կանգնած ես քո հողին, վառ ես պահում պապենական օջախի լույսը, քաջալերում է քեզ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք ռեպորտաժ Քաշաթաղի շրջանի Միջնավան քաղաքից։